50 languages. 82 84อดีตการสองปูตกาลดูแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมคิดว่าหนูด็อกเตอร์บลอนาพาวเวกาแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมคิดว่าหนูพลีสบลอนีพาวเวกีคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะคิดว่าเด็กโอลโทรศัพท์นัมเบอร์เหรอหุ่นเอ็มเรคโอลซีคุณมีที่อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะคิตวฮาเด็กโอลพัตตาเหรอฮูเน่เมเรโอลซี คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะคิตวฮาเด็กโอลเชร์ดานักชาเหรอฮูเน่เมเรโอลซี เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะคิโอวัคเตอายา वो समेते नहीं आ सक्या เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะ क อ ओ นूราลับกีा स ส उ อุส रास्ता नहीं म ि ल य ยเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ क ส वो समझ गया वो สมัจไม่สักยาทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ม ਹ ੀਂ ਆ ਸਕੇ ทำไมคุณหาทางไม่พบคะตุ ਹ านุรัสตਾ ਕ ਿ ਉ ไม่มิเลียทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะตุสੀอิส ਨ ੂส ਸ ਮ จ ਕਿਉਂ ਨ ਹ สเกดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้ เพราะว่าไม่มีรถเมล์ ਮੈਂ ਵਕਤ ਤ เ ਨਹੀਂ ਆ า ਕ ਿ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕ ੋม ਬੱਸ ส ਹ ੀਂสੀ मैं वक्त पे नहीं आ सकी क्योंकि कोई बस नहीं सी ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं समझ नहीं सकी क्योंकि संगीत काफी जोर नाल वज रहा सी ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ मैनू टैक्सी लैनी पई ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง मैनू शहर दा नक्शा खरीदना पिया ดิฉันต้องปิดวิทยุ मैनू रेडियो बंद करना पिया